Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 i 31 de la nit. Què tal, senyors, senyores, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 de ràdio, amb el treball de Sala Folgado en la redacció, d'Arturo Degado al front del control tècnic, també amb Andreu Álvaro Lavo saluda com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web la 977 esports.com i que a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit el 97 en xifra en número i eh, la pregunta que vos fem és si penseu que Negredo va estar per a Coruña. Per què fem aquesta pregunta? Després té un sentit. Estigueu atents a la primera mitja hora del programa, a la part informativa, on sentirem eh, un Negredo que avui ha estat esquivo a l'hora de respondre eh, a esta qüestió en un acte que ha tingut eh, el club. En aquest acte on se presentava la roba de carrer que va vestir el València Club de Futbol en la present campanya, ha estat el president Amadeo Salvo que ha mm, respost a les preguntes que serien fet al voltant eh, del dia de la marmota, de la imminent eh, venda del València que continua sent, pues, com vos dèiem, una miqueta la famosa pel·lícula eh, eh, que se va fer eh, famosa ja fa anys eh, perquè sí, perquè ja està, perquè està molt a prop perquè tot el que mana és bo, però que mai arriba la comunicació oficial de la signatura dels contractes eh, entre Meriton i i aquests contractes que eh, ara, a hores d'ara, segons totes les parts estan redactant-se com a eh, part final prèvia a l'enteniment final, però que, com dèiem, de moment no deixa de ser una miqueta el dia de la marmota. I eh, sí que salta una cosa. Eh, si alguna cosa és certa que és Amadeu Salvo, és que eh, Salvo és guerriller. I l'hem vist molt plano, molt tranquil. Per tant, tot condueix a pensar que esta volta és la definitiva. Si hi haguera el més mínim entrebanc, recordeu que en el punt en el que eh, se trenquen per última volta les converses quan els advocats de Peter Lim abandonen les converses i van, i van eh, cap a Singapur com la setmana d'abans, a una pregunta normal eh, de com anava la cosa, eh, Salvo va respondre en un tot més o menys airat, pregunteu-li a Bankia. Sembla que aquesta no és la situació. Ara sentirem al president parlant amb normalitat i amb tranquil·litat, que és una entesa bona per a les eh, parts, que estan tots d'acord, que el que hi havia eh, que resolt està resolguent-se i per tant tot dona a pensar, com dèiem abans, que en efecte, que esta volta és la definitiva, però també és cert que entenc una miqueta el escepticisme en el que es troba o en el que es maneja alguna part de l'afició del València tenint en compte que ja fa molts mesos que ve sentint eh, esta història i que mai no s'acaba de tancar la venda com que ni Meriton ni Bankia fan cap declaració pública de en quin moment es troben les converses eh, Bankia te diu que hi ha confidencialitat i que no poden revelar o desvelar dades de clients i Meriton mm, ni tan sols eh, es pronuncia, pues, tens que anar una miqueta al que emana o al que pots rascar d'una part i d'una altra. I el que eh, emana és això, que està més a prop que mai, però la realitat és que no acaba de tancar-se. Així que anem a tirar de paciència i de tranquil·litat, tal com ha demanat avui el president del València Club Futbol, al qual anem a sentir de seguida, perquè el que anem a fer ja a les 11.34 és repassar l'actualitat del dia d'avui, com sempre, en 5 fotos. Salvo apela a la tranquil·litat i encara que no ha fixat una data concreta per a l'acord de mèrit, Don Bankia ha insistit en que està molt a prop. y tampoco hay que, hay que fijarse una fecha exacta cuando se va a llegar a un acuerdo, pero bueno, no sé, podemos afinar qué día van a llegar a un acuerdo, pero espero que sea lo antes posible y somos optimistas. ¿eh? La Lliga en està Juni, Rodrigo ha que el objetivo actual es entrar en Champions y por tanto, a día de hoy, no es contempla para el campeonato. Eh, pero bueno, yo creo que la gente también tiene que ser consciente de, de, de nuestro objetivo y tener claro que, que obviamente no, no vamos a perder la liga este año. Gallà es queda sense europeu ni Olimpiades. La sub-21 ha caigut derrotada 1-2 front Sèrbia i el lateral esquerre del València ha jugat titular. Quico Catalán testificarà davant la Fiscalia. Serà dijous i també ha sigut cridat pel possible manyo del Llevant Saragossa de 2011. Al plànol esportiu, el lateral Ivan ha comentat que tot i el rival, l'objectiu són els tres punts. Hombre, yo al campo no salgo pensando que voy a perder, ¿no? Yo creo que el vestuario entero estamos, estamos pensando en que tenemos que conseguir los tres puntos porque, porque ya toca puntuar en casa y porque yo creo que, como tú bien dices, lo necesitamos. Vestidors engalanats per a l'Eurolliga, els que avui ha presentat València Bàsquet, acondicionats a la normativa d'una competició on ha recordat Guillem Vives es lluita contra els millors. Y bueno, ya en el primer partido, pues enfrentarte a jugadores como Spanulis, Manzaris, Lucas, pues ya son referencia en Europa y siempre quieres competir contra los mejores. Les 11.36, fem una parada en el camí i de seguida ja estem amb les paroles d'Amadeo Salvo, amb el recull del que han fet els internacionals arreu del món i moltes coses més fins a la una de la matinada, així a la 97.7 Ràdio, a Esports 97 Nits. En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto. La Tanquita de Mendoza recuerda que podéis disfrutar de sus packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58. Teléfono 963 440216. Que mira, que mira cómo viene, que mira, que mira cómo viene la vez. También nos encontrarás en la playa Pobla de Farnas, calle Carabelas 17, teléfono 961 46 12 con todos los partidos de fútbol y wifi. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto su concesionario Peyote en Torrent y Silla. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es en Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. 11 de la nit i 38 minuts. El València tenia avui un acte per a presentar la roba de carrer que ha vestit en la present campanya i s'han donat cita eh, alguns futbolistes de la primera plantilla, entre altres, i també el president del València Club de Futbol, Amadeus Salvo. També estava allí el nostre company Salva Folgado. Hola, Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Bona nit. Bueno, un Amadeus Salvo al qual se l'ha vist molt tranquil quan se l'ha preguntat per la venda. No és l'Amadeus Salvo beligerant d'altres ocasions, i eh, això fa albergar l'esperança de que s'acabe el dia de la marmota i que d'una volta per totes van que Meriton arriben a un acord definitiu per sí. al refinançament del deute. Era molt esperat l'acte esperat a Manolo, precisament per la, per la presència del, del president del conjunt de Mestalla, d'Amadeo Salvo en un primer moment se'ns havia anunciat a mitjans de comunicació que única i exclusivament parlaria eh, Rodrigo, que se passaria per la tenda Negredo, també Joel, evidentment els tres a la fi no han faltat a la cita però finalment a aquesta cita també s'ha afegit el president del València Amadeo Salvo, per tant l'expectació mediàtica era important en la tenda de, del Ganso, la roba o la tenda de moda que equipa oficialment al València. Sempre en quant a... nom, el Ganso. El Ganso, sí, el Ganso, el Ganso. En quant a, el ganso. a la roba de, a la roba de, de mudar i l'expectació girava, evidentment, a, al voltant de la presència del, del president que, com tu acabes de comentar, estava molt, molt tranquil. Uh mhm. -huh. Evidentment, un símptoma, i les, ho has comentat a l'inici del programa, mmm, de que les coses eh, van mal seria eh, haver-nos trobat a un salvo pues, molt molt, beligerant, molt, molt rajón, no? Sí. entre cometes, Rajan de, del banc. però rajón, vist... la gent ho entén. Molt però, rajant, exacte, però sí. sí, molt gràfic. Però hem vist a Salvo molt, molt tranquil, per tant Manolo, no, no, després de veure el president, sembla que no van haver eh, problemes en quant a, a la venda. Ara bé, quan es tancarà la, la venda, el president no s'atrevís a donar una, una data o un termini per a dir a partir de esta o aquella eh, data o d'aquell moment la venda ja serà efectiva. De moment, salvo, almenys públicament, no s'ha atrevit a oferir una data exacta para que se tanque la venda. Y tampoco hay que, hay que fijarse una fecha exacta cuando se va a llegar a un acuerdo, pero bueno, yo creo que los mensajes que llegan a vosotros a la prensa, los mensajes que tenemos desde el club y la fundación son positivos, por lo tanto, no sé, no podemos afinar qué día van a llegar a un acuerdo, pero espero que sea lo antes posible y somos optimistas, sí. Salvo acaba de decir Manolo, que no s'atreveix a donar una data, ...pero que son optimistas... Se preguntar ha preguntat donaría ella donaría ella... al, a afición del Valencia... que está pendiente a diari, mhm. ...de en qué momento se va a producir esa venda o se va a tancar la, la venda. Salvo envío un missatge de tranquilidad. Lógicamente tiene que ser tranquilidad, Primero porque creo que lo han dicho ya todas las partes. Es una situación que es buena para todas las partes, para la Fundación, para Bankia, para el Valencia. Eh, que es una empresa seria la que está viniendo, eh, que los acuerdos de compraventa ya están cerrados desde hace dos meses y que están, eh, están discutiendo un tema de, refinanciaciones, un modelo de refinanciación y una forma de refinanciación que planteó Bankia en su día y que tenían que, bueno, pues que cerrar varios temas. La afición tiene que estar muy tranquila. Molt tranquil·la, eh? ha d'estar sí. l'afició del València després de les paraules del president del conjunt de Mestalla, d'Amadeo Salvo, que també ha comentat que no van haver entre bancs per a que finalment eh, la venda es tanque. Acabem d'escoltar el seu missatge de tranquil·litat i d'optimisme i pues, eh, al llarg del discurs d'esta vesprada, en l'acte comercial al que ha assistit, Salvo ha insistit en aquest missatge. El grueso de la negociación ya está ya está encaminado y bueno, todo es posible en una negociación, ¿no? Pero vamos, yo creo que, que al final será cuestión, como lo dije Getafe, de semanas. Bueno, pues yo creo que, que no se puede precisar, como he dicho antes, pero que al final es un tema que ya está encaminado. En las últimas horas, Manolo también se había hablado de la posibilidad de la presencia de Peter Lim en el segundo compromiso que el Valencia disputará a Mestalla la próxima semana Davant eh, l'Elx se le ha preguntado al presidente Amadeo Salvo si Peter Lim estará presente y se en Mestalla para ver el duelo entre Elche y el Valencia, o entre el y el y Y esta está la respuesta de Amadeo Salvo. Bueno, ya, eh, sabéis que hasta que no se firme eh, pues no lógicamente no tiene ningún sentido que Peter Lim aparezca públicamente me imagino que el siguiente partido, los siguientes partidos después de la, del acuerdo y de la firma, pues, eh, pues vendrá Peter Lim porque tiene ganas de venir, lógicamente. Si es el día del Elche, pues será el primero eh, que juguemos en casa después de la firma. Pues este es el discurso el més destacat del que comentaba al voltant del proceso de venda del club, Amadeo Salvo, el seu presidente un tema más, hablando de la venda del club, que es, cómo no, Pago Alcácer. El tema De Alcácer i de si l'assumpte de la venda, recordaràs que l'altre dia li ho vam preguntar a Rufete Manolo, el fet de, de que si mentre no se tancara el procés de, de venda tampoc se tancaria les renovacions d'Alcácer, de Parejo, Gallà, etc. En definitiva, totes les renovacions que té pendents el conjunt de Mestalla. Si l'he preguntat aquesta vesprada exclusivament per la de Paco Alcácer, si no se tancarà mentre no signe l'IM, i esta ha sigut la resposta del president. el tema de Paco Alcácer ya hace bastantes semanas que está, que está empezando a hablarse. Lo que pasa es que esto no es un tema, y hay que dejarlo muy claro, esto es un tema donde vincula dos partes durante bastantes años. Es un proyecto a largo plazo, un contrato de un futbolista no es un contrato de un año. Entonces, donde te vinculas a largo plazo y donde eh, no, son, eh, no es cuestión ni de, ni de ni de dificultad por una parte ni dificultad por otra un proceso normal en una negociación de un contrato a largo plazo donde hay muchísimos conceptos y muchísimas variables y muchísimas posturas que eh, nos unen y parece que puedan diferenciarnos, pero que no nos diferencian. Al final los dos queremos exactamente lo mismo, uno renovar con el Valencia y otro que, que renueve con el Valencia. Yo creo que bueno, que lleva su tiempo y está en su proceso y, por las dos partes hay muy buena predisposición. Pues optimisme también en Salvo al voltant de la renovació de Paco Alcácer. Molt bé. Eh, a parlar, Rodrigo. Eh, ha dit que Vanessa València no va lluitar per la Lliga. I si seria el titular, <clears throat> val? Però, clar, jo crec que ja que entendré eh, el context de la pregunta, lògicament no anem a criticar la, la pregunta ni molt menys, eh, eh, però sí que sé que si li pregunta si ara preguntar, claro, ara sí que és una barbaritat preguntar-li a qualsevol equip que no sigui Madrid i Barça si van ajudar per la Lliga, Folgado. Sí, si li preguntar si eh, que en el carrer se parle de les possibilitats del València de guanyar la Lliga si a ell de moment això no li pareix una barbaritat i Rodrigo ha comentat que avui en dia creu que el València no va competir per, per la Lliga, està la seva resposta Sí, yo creo que bueno, yo creo que sí que es exagerado, o sea, que tener las cosas claras eh, nosotros desde dentro de, del vestuario y creo que desde, desde dentro del club también Eh, la idea está muy clara, la idea está, en Europa, están en Champions. Eh, todo lo que sea más allá de esto para nosotros no, no, tiene, no tiene mayor importancia. Eh, pero bueno, está claro que también eso es algo que, se vive, la gente, el fútbol es pasión. pero bueno, yo creo que la gente también tiene que ser consciente de, nuestro objetivo y tener claro que, obviamente no, no vamos a pelear la liga este año. Ho ha dit Vegas, vegades, eh? Sí, però jo crec que la pregunta és, eh, és en, la, en la part eh, eh temporal. Ara, te, pues sí, ara mateix és descabellat preguntar-li a si va ayudar per la Lliga. Sí, però és que després ha insistit en el missatge i ha dit que perquè no el, vamos a competir per la Lliga. Perquè el missatge que tenen molt clar és el d'arribar a la Champions. Jo sí. crec que d'ahir no volen desviar-se no. i fan bé. I a partir d'ahir, bueno, jo crec que tampoc s'ha de traure, perquè jo crec que si el València se li fica la Lliga a dir no va no va, a, no va renunciar, no, no va renunciar evidentment. El que passa és que la pregunta pues, està feta a 14 d'octubre. <laughs> això acaba de, de començar, senyors, que la cosa comença de categoria, sí, però s'acaba de començar i hi ha que anar eh, amb calma i tranquil·litat. Se l'ha preguntat a Álvaro Negredo i d'ahir la nostra pregunta en el Twitter arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, el 97 en xifra, en número se n'ha estat per a Coruña i ha estat molt enigmàtic Sí, jo crec que Negredo, mm, més que enigmàtic, hi ha un ambient de, de molta complicitat entre el presentador de l'acte, que ha sigut Manolo Mas, el nostre mm. company i bon amic Manolo Mas, estaven Joel, Rodrigo i Negredo de bon rollo contestant a les preguntes de, de Manolo Mas, hi ha molt de cachondeo en Joel, que arriba tard, que si vestís bé, vestís mal, que si li, qui li compra la roba a Rodrigo, qui li la compra a Joel, bueno, Joel per cert és un cachondo perquè no s'ha tallat res en contestar les qüestions que li, que li personals Manolo Mas. Yo creo que en se conteste eh, cuando le pregunta Manolo Mas a Negredo, al agua escoltarem, si va a tornar a jugar a Coruña, pues la respuesta de Negredo se puede interpretar de moltes eh, formes. Yo estando allí en el acte y veient lo que había ocorregut en cuanto a complicidad cachón i tal, yo creo que Negredo le ha a vacilar a Manolo Mas, Pero bueno, además a escoltar la... el fragmento de veu. Vas a jugar en Coruña. Paso palabra. Ah, vale, <laughs> perfecto. a palabra. Sí. Bueno, normal. y no estiga present en l'acte pot pensar, buf, no li ha sentat bé la pregunta, està molest... ben de conya. Jo crec que ben de conya, sí. ben de conya, sí, no? Sí, jo crec que estaven de conya. Bueno, pues no li peguem voltes. Encara que ho preguntem, si la gent pensa que Negredo arriba per al diumenge a jugar contra, contra el Deport... Eh, L'entrenament d'avui, res de cap novetat i demà tornen l'equip al treball, no? Sí, demà més doble sessió preparatòria al Travolta, sí. treballaran pel matí, treballaran de vesprada... Pero res eh, destacate la sesión preparatoria de Mati Excepto el momento en el que Hicieron futbolistas futbolistes al campo a treballar, Ellos reunían un rogle en uno a todos, Manolo, Y Felicitaban primero primer yo al Alcácer y a Negredo, Perdón, a Rodrigo por la segunda participación en, en dos últimos compromisos de la selección y en Visco sí. uno Nuno se dirigía a Paco Alcácer con Paquito. Sí. Y dio Paquito. a, Paco Alcácer. És a voltes la del futbolista. Sí. Ara continuem, Folgado, que m'entens que parlar també del llevant, però Andreu Alderola, bona nit. Hola, què tal? Molt bona nit, Manolo. Eh, anem a repassar que fem els internacionals, on el més destacat per negatiu és uh mhm. -huh. la derrota de la selecció espanyola sub-21, que ni anirà a l'europeu ni, ni anirà als Jocs Olímpics. No. Comencem per José Luis Gallà, que ha caigut derrotat, com bé dius Manolo, amb la selecció sub-21 a Cádiz, en un partit que ha tingut un guió especialment cruel. Espanya ha vist com es quedava fora del pròxim europeu i els Jocs Olímpics en l'últim minut de partit, <clears throat> quan per fi pareixia que podia remuntar eliminatòria. El resultat final ha sigut de 1-2 per a la secció de Sèrbia, així que ja n'espera Gallà, que a més ha, ha participat de forma involuntària uh mhm. -huh. en el gol que s'ha marcat en pròpia porta Saúl Níguez en, en la primera part del partit. Bueno, això pel que fa a, a Gallà. La resta que estaven disgregats per el món, a excepció de Feguli, que juga demà, la resta jugaven avui. Què han fet? pues molt millor li ha anat a Rubén Bezo, que sí ha aconseguit la classificació, ha jugat com a titular, i ha marcat el primer gol d'un partit en el que s'han vist fins a 9 gols. 5 a 4... Ha marcat Bezo i tot? Sí, sí, sí, el primer, el primer gol. 5 a 4 li ha guanyat Portugal a la selecció, a la selecció d'Holanda sub-21, i per cert que l'últim gol l'ha fet Bernardo Silva, eh? un jugador que, que agrada molt a Peter Lim, com conta l'edició d'avui de, de Superdeporte. Correcte. Pel que fa a Mustafi, no ha participat en el triomf d'Alemanya per 1 a 0 sobre Irlanda, André Gómez tampoc ha tingut ni un minut en la victòria de Portugal en l'últim instant amb gol de Cristiano sobre Dinamarca sí. i a l'altra banda, a l'altra banda del món o també ha disputat este matí els 90 minuts en l'últim compromís de la selecció argentina per territori asiàtic 7 a 1 no, perdona, 7 a 0 ha guanyat eh, els de Tata Martino al Hong Kong en un partit en el que a pesar del resultat ha servit per a veure una compareixença prou sòlida del valencianista que ha estat molt segur liderant el, el sistema defensiu de l'Argentina. Cal dir també que Otamendi mm -hmm. eh, ha pujat a l'avió... Ja, no, anava a dir, eh, sí. hi ha una història ahí que és que Otamendi podia haver-se quedat a dormir sí. i després tornar, però només a acabar el partit ha decidit agafar un vol i tornar se cap a València. Sí, hi ha jugadors de la secció argentina que s'han quedat a, a Hong Kong mm -hmm. i que demà a les 10 del matí a hora local van agarrar un avió per, a, per anar-se'n a a la ciutat on, pues, on tenen el club i Otamendi ha, s'ha anat directament des de l'estadi al, a l'aeroport per agarrar un vol cap a Europa això de les 6 de la vesprada i per no perdre més temps i, i està previst que s'incorpore a l'entrenament de, de demà de vesprada crec que és a les 6 de la vesprada sí. i quasi en tota seguretat eh, s'absentarà de la sessió matinal amb, amb l'equip del nostre normal, mm. <laughs> normal. Alguna més que afegir sobre els internacionals, Andreu? Feguli, que jugarà dimecres davant Malawi i serà l'última a incorporar-se a disciplina de Nuno Gràcies, eh, Andreu. Del Llevant Unió Esportiva, en el dia d'avui, el Llevant també és un comunicat que diu el Llevant Unió Deportiva informa que el seu president, Francisco Javier Catalán, com a representant legal del club, acudirà el, pròxim, el paper dijous a declarar en qualitat de testimoni a la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat organitzada en relació al partit de Lliga de Primera Divisió de la temporada 2002-2011, Llevant Real Saragossa. El club, que ja es posa el 25 de setembre a disposició de la eh, Fiscalia eh, per a col·laborar en tot el consider necessari, reitera que és completament aliat aliè a les referides actuacions i desconeixedor del desenvolupament de les mateixes, el president, per respecte i consideració al Ministeri Fiscal, no realitzarà cap tipus de manifestació pública fins la citada declaració. Això vol dir, Folgado, que, com a testimoni, però Quico Català també té ganar davant de la Fiscalia. Vicenç. Sí, sí, va com a primer membre d'una directiva d'un club, en este cas, va... Uh mhm. -huh va prestar declaració a Gapito, el, el que fora president el del, del Saragossa president del, del Saragossa i ara pues, li ha tocat el torn a un representant del Joventut Esportiva com és eh, Quico Català. Bueno, l'equip prepara el partit contra el Real Madrid el, eh, este cada setmana, dissabte, i allí, Salva, eh, tenim que estar pendent de tots els que recupera, que sembla que va recuperar prou efectius. Sí, recupera concretament, va recuperar tres futbolistes concretament, la setmana passada parlàvem de que se podria recuperar a la majoria, inclosos Rafael, David Navarro i, i Toño. A la fi, estos tres no van a estar disponibles davant el Real Madrid, és a dir, que van a ser baixes davant el conjunt blanc Rafael, David Navarro i Toño. No se va a forçar la recuperació d'estos tres futbolistes per un partit com el que li espera molt complicat al llevant el cap de setmana. I per contra, els altres tres que tenien molèsties en els últims <coughs> dies o en les últimes setmanes... Sí. Nicos, Juanfran i Rodas van a estar disponibles per a Mendilibar. És a dir, que de 6 a la fi Mendilibar va recuperar 3 Nikos, Juanfran i Rodas ha parlat Ivan ha parlat eh, Ivan, futbolista que va tindre protagonisme al llarg de tota la temporada ja ho veuràs, en la formació de Mendilibar que ha comentat que independentment de lo que li ocorre eh, a l'equip en este inici de, de Lliga, que estan tranquils Manolo i que han de donar-ho tot independentment de que la pròxima, el pròxim cap de setmana visita un rival de Campanetes, el Ciutat de València Nosotros vamos a ir a full en todos los partidos que quedan de liga, ¿no? Yo creo que, si no vamos, si nos reservamos para unos o para los otros, al fin y al cabo son perder puntos que, podemos ganar en cualquier momento, ¿no? Y no por y no por ser el Celta o ser el Almería pueden ser más importantes los tres puntos contra Madrid. Pues tranquilidad, independientemente de que visite este caso de semana el Real Madrid el Cita de Valencia, El de de al ya de tutel el y semana lo que no corre res, que inicio no ha sido bo, de lliga per de dels granotes, pero que ya vuelto a lliga per davant y que se pueden recuperar. Yo creo que seguir estando tranquilo, ¿no? Sabemos que es un equipo difícil, vamos a intentar hacer las cosas bien y supongo que nos saldrán bien si lo intentamos. Pero claro, yo creo que hay que esperar a, ver más partidos, a jugar más y yo creo que el, equipo va en una línea ascendente, ¿no? Les 11 y 55, momento de hablar de básquet y de la Euroliga. perquè avui en la Fonteta se mostraven als mitjans de comunicació els reacondicionats vestidors del pavelló on juga el València Bàsquet dels seus partits, amb la normativa d'Eurolliga, i allà ha estat el nostre company Juanma Romero. Hola Juanma, què tal? Bona nit. Hola, buenas noches. Què tal es? nous vestidors? Pues eh, bueno, yo creo que más actuales, más modernos y bueno, sobre todo con el ánimo de que todos aquellos equipos que, que vengan a disfrutar sus partidos de Euroliga la Fonteta, también los de la Liga CB, porque también lo puedan disfrutar ellos, bueno, se lleven una buena imagen de, de esta nueva zona de vestuarios, que bueno, sobre todo destaca por una gran cantidad de imágenes, de fotos que recorren en este caso la historia reciente del club con los títulos, desde la primera Copa del Rey hasta la Eurocup de la pasada temporada, con frases en este caso motivadoras para sobre todo los jugadores de, Valencia Basket, con referencia mucho al esfuerzo, haciendo además fuerza en ese eslogan de cultura de esfuerzo que porta ya el club hace algunas eh, temporadas, y en este caso con el vestuario de Valencia Basket, con nuevas taquillas personalizadas, con su nombre, con su foto, en este caso para cada uno de los jugadores, con el fin de que, bueno, estén lo más cómodos posibles y sobre todo puedan eh, concentrarse de la mejor manera posible para, para ganar los partidos. Bueno, ha hablado eh, en el día de hoy Guillem Vives. Sí, ha hablado sobre lo que tiene que ser esa cita de pasado mañana frente a Olympiacos y precisamente ha hablado de ese primer rival que va a tener esta temporada en Euroliga el equipo Taroncha, Olympiacos. Dice que es una prueba exigente, prácticamente la prueba que puede marcar eh, la temporada en Europa para, para Valencia Basket y la línea que se va a seguir esta temporada en Europa. Sabemos todos que el Olympiacos es uno de los mejores equipos de Europa y, bueno, pero para ser el primer partido de Liga está muy bien, para saber también el nivel del grupo, también competir contra uno de los mejores del continente, pues nos va a meter un listón muy alto de, inicio y, y, bueno, tenemos muchas ganas de empezar y sobre todo contra jugadores de tanta experiencia, tanta calidad que hay que vigilarlos mucho, pero, pero bueno, creo que el equipo está concienciado que es un partido grande, que tenemos que ir a por todas desde el inicio y sobre todo marcar nuestro ritmo de juego que, puede ser la clave. el Y también Guillem Vives que hablaba sobre el hecho de jugar en casa y destacaba la importancia de ganar esos partidos que se juegan en la Fonteta, lo complicado que está ganar fuera y en esa línea lo manifestaba el base catalán de Valencia Basket. Una motivación, es un reto personal también, jugar una competición tan grande, una Euroliga, y bueno, ya en el primer partido pues enfrentarte a jugadores como Spanulis, Manjaris, Lucas, pues ah, ya son referencia en Europa y siempre quieres competir contra los mejores y aquí hay una oportunidad. bueno, con muchas ganas también de también mostrarme aquí en Europa y sobre todo para mí es un reto personal y me gusta mucho y me motiva también jugar estos partidos que seguro que la gente se lo va a pasar bien, van a ser partidos competitivos y, y, bueno, a ver si podemos involucrar a la gente para que lo de todo desde el inicio en la Euroliga y, y, en Liga también, pero, pero saber, hacerles saber que es, que es muy importante ganar los partidos en casa y como más nos ayuden mejor m'imagino que demà parlarà en la prèvia de partit Velimir Perajovic, encara que nosaltres la idea, si ens respecten les comunicacions, que espere que sí serà parlar amb Pablo Aguilar i oferir una extensa prèvia, perquè torna a l'Eurolliga València, no passa tots els anys, Juanma, i ha que dedicar-li temps i espai a la millor competició continental europea. Evidentemente, mañana, como bien dices, hablará Perasovic. Mañana entrenar el equipo, por cierto, muy pendientes del estado físico de Bojan Dublevich. Hoy no se es tan optimista con que pueda estar para el partido del jueves, no se quieren cometer riesgos y sigue doliendo el hombro, con lo cual ahora mismo yo creo que sería duda y muy difícil que pueda estar en el partido del jueves, quizás sí en el banquillo, veremos si puede jugar algún minuto y por cierto el Olympiacos que tiene prevista su llegada mañana a Valencia al filo de las eh, siete y cuarto de la tarde y en principio, aunque tiene derecho, parece que no va a hacer uso mañana de las pistas de la Fonteta para entrenar. Solo entrenaría, por tanto, el mismo día de, del partido aquí en Valencia. Molt bé, Juanma, gràcies. Un abrazo, buenas noches. 11 i 59 serà ese partit del dijous a les 9, des d'uns minuts abans, així en la sintonia de la 97 punts de ràdio, torna a l'Eurolliga i la podreu viure en eh, esta casa. Anem a fer un alt en el camí i entrem ja en el temps de debat, tertúlia i anàlisi, així en la 97 punts de ràdio, així a Esports 97 nit. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i un minut arranca el temps de debat, tertúlia i anàlisi en la 97.7 ràdio, en Esports 97 nit ja està sigui reunida a part de la tertúlia que tenim el dia d'avui. Saludem el company del diari Levante del Mercantil Valenciano, Pau Fuster. Hola, Pau, què tal? Bona nit. Hola, molt bona nit. Estàs allà de que te pego en el, en el mòbil. No, Ai. per posar-me alarmes. Ah, alarmes i tot? Bé, mañana quedarà l'entrenament de bon matí. Mira, sí complís. Eh, este València és il·lusionant. Hasta els centre Mola, mola, els, mola, mola vore hasta els entrenaments. Els rateig que vos deixen vore, sí. com és normal en un equip d'èlit, pues, la idea és que pateix estar. Certament. Eh, Gonzalo Naya, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Com estàs? Bona nit. Com estàs tu? Molt bé. Encantat d'estar així un teatre d'imatge, en aquest cas. Fantàsticament bé. I continues amb nosaltres, Sara Folgado. Hola, Folgado. He canviat el dia per a coincidir en Gonzalo Naya. Ho has fet aposta. Sí, no, jo este, últimament pegava a fugir. Jo venia, se saludava i després pegava a I dic, a veure, tio, quedat algun dia. S'ha ficat tan fort, Gonzalo, que <laughs> fa por. Sí? La que fa bicicleta. Dir? Está, está, está, fort, està, eh? està, fort. està, vamos, està fort, com un roble, eh? Home, com un roble eh, està. Escolta, tu mm, parles de futbol i quan pots jugues al futbol, no? Jo, desgraciadament per a mi ja, i desgraciadament per al futbol ja fa anys que però, no puc jugar al futbol. Però, però, ni de porter? No, no ja no, no. Ah, bueno, però, però, espera, vale, però, jo als 40 però, me a retirar. Però és el pas a ser entrenador. Sí, això sí. Ah, correcte. Sí. Pues, pues jo... I he dit que... Bueno, entrenador... entrenador. Una, una matisació. A veure. Ell, quan jugava, estava en el camp jugar, jugar poc. Eh? <laughs> no, t'ho vinc a dir perquè, clar, tu parles de futbol i, i, i quan pots t'agrada o, o jugar o, o entrenar. Pues jo, si intente parlar d'Esports d'aventura pues a mi m'agrada fer ja ja són, són durs, no són els mateixos de la futbol eh? jo crec que té, no, no, no és per llevar mèrit a la gent que fa futbol i, i, i posar-li a la gent que ah, fa esport d'aventura jo crec que són més durs jo crec, que té, jo crec que té més mèrit la gent que fa esport d'aventura ho tinc claríssim però ho tinc claríssim, eh? però claríssim. Jo... cobrar cobren menys esport, això també sí, sí, dic, això també claríssim, eh? són superherois eh? jo ho tinc els altres juguen a futbol jo no, per a mi Paco Alcácer és un heroi eh? <laughs> mira, mira, mira, mira, mira, passa mira, mira, debat, eh? debat. Per, a mi, per a mi no per a mi la gent que fa esport d'aventura té mira, de mèrit molt molt de mèrit, eh? Bueno, Paco I Gonzalo Casado... té una web, una web espectacular. Sense límits Sense límits aventura, sí senyor. Sí senyor, per a, mm. que la gent puga... El de Imper Villa que n'hi ha ja molt de... Per al Villa n'hi ha... Per al Villa però de la gent que fa bicicleta... De, però, de muntanya ja, per tirar sí? cap un cap a local. Però no, saps, però, però no saps, però t'estic parlant de, de gent menuda i gent ja de la meua edat. Sí, sí, Jo sempre que escolte Pedra al Villa sí. me recorda a Piedra Dura. <laughs> no sé per què. Era el poble d'Espicapiedra. Sí, sí, sí, no sé per què. Piedra Dura, sempre me ve al cap. Ja, pues mira, bueno. molt, a, a molt poquet de Alvilla hi ha una, una organització que es diu Los Picapedra. Sí, veus? <laughs> Correcte. Té relació. Eh? Passant, passant la bici. Passant a, a Madrid. Tu veus? Sí, sí, sí. Eh, tu veus? No, sí, no, no parlem de conya. Bueno, eh, Qué pues... professionalitat, eh, Gonzalo? <laughs> Estic al·lucinant en tu. És una zona molt bonica, eh? tu, n'hi ha que ser professional. Mare meva, jo no encararé que els carrers del meu poble. I tu de carrer, te coneixes totes les rutes. Ho intentem. Sí, bueno, pues eh, anem a parlar... Eh, eh, eh el senyor Bosch no sé on està. <laughs> Ja, per ahí, per ahí. Per ahí, Ja, ve polvorilla. Ja ve polvorilla. Sí. Ja ve polvorilla. <laughs> Bueno, deia... Aprofitem per a parlar, ara. Ara, correcte. <laughs> eh, primera impressió, que vos ha semblat el to, no el discurs, el to del discurs d'Amadeus Salvo, on hi ha d'avui referència a la venda? jo crec que en el moment, és a dir, eh, ha sigut variant en funció de, de, dels estats de les negociacions. Avui l'he vist prou tranquil, eh, caute, no he volgut aventurar cap data, però jo crec que això és bona senyal. Sí. Perquè quan ha sigut eh, o ha sigut més crític en Banc eh, és quan, quan les coses... més beligerant, correcte. Sí. Però en este cas jo crec que si agafem considera que tot està en causa. El to de veu de Amadeo Salvo com el termòmetre de les negociacions, com uh -huh. en altres ocasions ho hem fet, pues, escoltant-lo avui jo crec que queda ben clar que la cosa està ben encaminada que ja no estan aquests obstacles que fa unes setmanes, mesos, feien que ella alçara la veu. Això és el que transmet el president del València. Efectivament. Però vull dir, però si agafem, ja dic, la seva, sí, el, el seu to com a termòmetre, evidentment, fa unes setmanes, mesos, n'hi havia molt més de problema del que n'hi ha ara. Això sembla. Si agafem també el, Itch OK d'este matí del representant de l'Inter en el Consell d'Administració pues també no? eh, ajuda a pensar que la cosa està ben encarrilada que ja no sé si serà esta setmana, la setmana que ve o quan siga. Jo ja me nega a dir, coses, jo ja me nega a dir esta setmana o la vinent. Aquestes coses són molt llargues i després falta una, una cometa en el Salut. contracte, canvia... Ahir m'explicaven, perdó, que entre altres coses són molts préstecs els que hi ha que refundir en un sols document, perquè no és que el València li diga en un préstec de 250 quilos a Bankia, són diferents préstecs de diferents quantitats, a tornar en diferents terminis, eh, en eh, diferents eh, interès, mm. i clar... Eh, eh, eh, és molt senzill. Que sí, que hi ha un, que hi ha un préstec principal, però quan que també hi ha altres ahí. Quan se signa una hipoteca és que teniu hipoteca, recordeu la fotraca de fulles que té el document de la hipoteca? Correcte. Doncs pues imagineu-vos ara que n'hi ha que fer molts documents, com diu Manolo. Eh, per ser curiositat, el dia que se'n vaig a la notària, el notari ha de, de Girotot Si no? de Girotot eh, <laughs> eh Propóleo, propóleo a manta, eh? a manta, sí, sí, Mare que tira de propóleo a manta. Mare Bueno, Folgado, eh, aprofitem no. que encara no han presentat a Carlos, no, no, que després ja mos llevarà no, la paraula a tots, no, no. però aprofitem ara. No, però de moment ja, ja m'han la caïda. Sí, pots posar-te així. No, ara, ara que ja m'has llevat. No, Gonzalo. això per arribar tard. No, no, no, això no, per arribar tard. No, no, no, no Gonzalo Tens. No, no, ja dic ah, jo que venia polvorilla. A Salva, parla. Jo que venia polvorilla. Sí, me gusta si eh, Gonzalo que en tu, Carlos. Tomo nota, swiper, tomo nota. Vaig a posar Pau, perquè si no... Fuster, vas a posar Pau. Miguel. <laughs> Abans de, que par abans de que parle Carlos, jo crec que Gonzalo dona la clau. El to de veu, jo mm, crec que era el és el termòmetre de, de com se troben les negociacions. Uh -huh. Si avui s'haguerem trobat un salvo eh, Rajón, com hem comentat abans, eh, haguerem intuït, bueno, haguerem intuït no, haguerem eh, set, eh, sigut sabedors de que les coses funcionen mal o de que hi ha qualsevol tipus de, de problema, però jo he notat molt pausat, molt tranquil, molt, no, molt calmat al, al I també l'altra part eh, considera que estan pues, eixen ahí negociant, altra cosa és que diguin no, pues mira, en aquest moments sí, però l'altra part no saps, les coses. Però l'altra part no saps com agarrar-la mai. En canvi, salvo quan parla, és impossible que dissimule si les coses s'acaren anant mal, jo crec que sí. ho acabarem. Ho acabarem sí, perquè, recordeu-se, eh, ho dèiem en la primera mitjora, eh, eh, dies abans de que els advocats de Peter Lim abandonaran les compres amb Bankia, aquell dijous, una setmana abans se li pregunta a Salvo, paterna, com va l'assumpte de la venda? I en un to una miqueta beligerant s'hi diu, pregunteu-li a Bankia, val? ara no hem vist res d'això amb el qual... No, però ni l'altra part eh, considera que... Correcte. És dir, encara que moltes voltes el que considera la part de banc, el que considera Mario Salvo, generalment sol, sol estar eh, absolutament enfrontat, però en este cas sí que sembla que els dos van en el mateix camí, en la mateixa direcció, i això és el que els fa ser més optimistes. Carlos Bosch, la pregunta era... Eh, 12 i 8 de la nit, eh? 12 i 8. No, eh? parlat. Què te pare? No, sí, a Montallón. M'han portat la caïra. A Montallón. M'han copiat la idea. Escolta, i estava estàs per allà Arriba ara eh? arriba ara M'han copiat la idea. Eh? No me va ficar la cançó que li he demanat. Mare meva. No, la, la, demanat tard. Avui l'has demanat Bueno, l'he demanat, tard. demanat. Dos el xaval de la peca, una del xaval de la peca. Mare Bueno, mare meva. La pregunta, Carlos Bosch, no és... On vas? Eh, de la peca. Eh, un mite el xaval de la peca. Mite? Mare meua. Sí, sí, sí, sí, Parrot, sí, sí, sí. el senyor Parrot. Fica de Abaniví, Abanever, el xaval de la peca, va. Escolta, la pregunta més que el que ha dit Salvo és el to en el que ho ha dit, que és el que Gonzalo me ha furtado la caída Y me ha copiado la idea, yo ah. yo Veinte escribir en el diario El termómetro? El termómetro Ah, mira, no sabía. sabia. te parece? Realmente más copia la idea Porque yo había había escrito alguna vega. Señal de que eres lector de Superdeporte, cosa que me encanta <laughs> faltava. Efectivamente efectivamente, salvo ese millor termómetro, mm, el zorro soy editado por Vull estos de Bankia mm, Son los ambusteros. no me fío un de d'ells, Desde que están en prensa Y desde que mud menos en cara vull dir, han enganyat a muntó torna a repetir jo empenye la meva paraula i la meva credibilitat com a entenc, periodista entenc que no tenies una targeta black no tenia targeta empenye la meva paraula com a periodista no, que, quan, una blackberry que quan, <laughs> Correcte. que quan canviar, ja. li demanava garanties personals a Peter Lim empenye la meva paraula com a periodista i com a persona que això no estava en el contrat en el principi d'acord que se va dir que va anunciar i on està sentat a la salva Vicente Bau en aquest estudi mateix no estava i empenyi la meva paraula vull dir, de Bànquia no te pots fiar si sí és cert que si n'hi haguera algo que no és lo mínima, mínima incorrecte haguera eixit el Bou com en la descol·lacionada de, de la Fira de Juliol en la plaça Bous i, i, i, i li haguera pegat una cornà a Bànquia mm, mm, conclusió, no ho ha fet la cosa va bé hem de dir, bueno, bueno, no se fien de Mànquia. Home, jo no crec que arribe a tant. Eh, lo del King Kong, lo del chino, no sé si es que lo han mencionado en Castilla Y okay, ok, ok, no dado <laughs> res de mí en qualsevol cas... vamos a de hacer una paella para 15, ok, ok. Ok, ¡Hombre, claro. para la paella? Ok, En qualsevol cas, para hacer programas de radio de televisión Y ampliar diarios, a de categoría El ok del chino que significa que todo va a ver. Pero sí es ser que ni a un De de últimos 15 días que mm, per primera vegada les les versions la coincidixen la versió asiàtica i la versió banquera mm. coincidixen no, jo, que jo eh, crec que acaba vegada... Pau, has començat a parlar del eh? crec que és la ah, tercera eh, vegada perquè s'han fet dos, dos comunicats públics que, que no havia acabat, és que no havia acabat Pau, no, eh? però jo aprenc de tu No havia acabat, Pau Fuster. <laughs> Ah, no acabar-le... Has ensenyat a la gent no, a deixar parlar i ara te passa el que te passa. Va, acaba. No me recordo el que volia dir. Ah, que anaven en sintonia les dues versions, la de Banqui i la de, i la de Liu. Ah, sí, i que això, i ara si te deixa parlar, Pau Fuster, ara te parlamos de Barragán, per cert. Eh... <laughs> Eh, ah, no hay, hay que buscar siempre a, l'esquena no hay no hay no n'hi ha possibilitat de retorn és mm. impossible mm. avui en Supermurciélago Robert Fernández feia una interpretació mm, ell no està com crec nosaltres que crec que molt equilibrada ell no està com nosaltres en la informació del dia però diu eh, mm, és per fer la pregunta a la contrària què passaria si València fora penúltim? Mm, Uf. estaríem parlant avui de que la venda se fa segur no, no. no, no. en el València en, en els futbolistes que ha dut Peter Lim dels que no hi ha dubtes que, ja, que se pensa ja... que el projecte va bé claro. però el banc ha de vender també és una bona en els futbolistes senyal. que ha dut Peter Lim on va el banc ara? A, a una guerra civil? És que, no, és que a més la, la, la línia que te garantitzen València... el, el, el deute no. arreando que es un La línia que du el València, si la, si la manté, és acabar en Champions. Això... 0-3 en Coruña, 3-0 contra l'Elche... Molt bé. Correcte. 3-0 només? 3-0 només? Tres, vas, no, no, no. vas pur. Eh, los de Singapur ganamos cuando, como queremos. Molt bé, igual volem. <laughs> No, però vull dir, eh, la línia que du el València és acabar en Champions. Eh, no? És la línia que si la manté va acabar. Ara Això... sentirem a Rodrigo, que també ha fet unes declaracions sí, Sí, però parlant ara, ara parlem després. Pues escoltava abans i, i, i també trobo aquesta explicació. Però acabar en Champions per al València suposa eh, ingressar 25 milions d'euros més, en el que això suposa per a tornar els diners tant del préstec de l'IM com del préstec de Bankia. Vull dir, a Bankia també li dona tranquil·litat que el València estiga bé esportivament i que el més normal, si les coses continuen com estan ara, és que l'any que ve acaben Champions. Seria més problemàtic el València, com dia Carlos, que estiguera penúltim, que els fitxatges que s'han dut, que s'han de pagar igual, no funcionaren i que la perspectiva del València de l'any que ve fora una altra vegada veure si anem a estar en UEFA Europa League. Per això dic, jo crec que la bona marxa de l'equip ajuda. A Bankia per a pensar que Valencia va tindre més ingressos i evidentment li ajuda a l'IM a reforçar-se la idea de eh, esta aposta a mi me va aixir bé jo vull que estar en un club que siga en Champions jo crec que ajuda evidentment que, evidentment que sí en aquesta <coughs> aposta eh, jo crec que eh, la, el raonament que feia avui eh, el Robert Fernández en el Supermurciélago este migdia en la divisió eh, per a una persona una miqueta allunyada del dia a dia de lo que és esta venda que jo crec que a tots ens té una miqueta farts i cremats no? eh, em semblava, per una persona que és futbolista, perquè Robert pensa encara com a futbolista, estava, estava molt ben tirada, vull dir, què passaria si eh, la cosa anara malament, eh, i també va fer un altre, eh, un altre pensament eh, en veu alta eh, que donarà molt en el futur del que parlar, però que ja és qüestió, de, i de fet ja, ja ho hem dit, eh, haurem d'acostumar-se que a partir d'ara pues, hi ha una amo i l'amo fa i desfà mm. sí, però això ja ho sabíem eh? Uh mhm. -huh. Ho sabíem, però la gent jo crec que encara no està acostumada a aquestes coses. Ja, però és que el, el futbol està canviant. És dir, absolutament, el, absolutament. I des del moment en què es converteixen mira, els clubs en societats anònimes, és a dir, al final, eh, si n'hi ha un, un dueño majoritari que tingui el 51%, pot fer i desfer el que considere, sempre amb una responsabilitat darrere, que, en la meva opinió, no li s'ha demanat a antics gestors d'este club que són els que li han dut són els que li han dut a, a, a, a la fallida tècnica, en efecte, a, tindre, a tindre que vendre Perquè la gestió vergonyosa de, de, de, de Juan Soler i de Soriano, pues, que no paga jugadors, o a al final s'ha anat arrastrant. Per cert, esta vesprada, ara que diu la de Juan Soler, mentre Salvo estava dins de la tenda de, del Ganso, uh -huh. con les consiguió el carrer, Joaquín... Joaquín Costa? No. no. Jorge Juan. Jorge, Jorge Juan. Juan. Jorge Juan Pues mentre Salvo estava dins de la tenda, pel carrer, per davant de la porta, passa Juan Soler i la dona. Ai, mare, què me dius? Sí. Sí, S'ha produït ahir una... una, una, s'ha obert una, sí, sí, una, una porta espai temporal. Faltava que eh. es creuara Vicente Soriano ja. Oh! Bueno. <laughs> Película, ahir es posa una película. expliquem Expliquem-li a la gent que Juan Soler viu a 50 metres de la tenda. Juan Soler viu viu al costat, però que bueno, s'ha produït aquesta circumstància molt curiosa. Ha estat a punt de de coincidir salvo y, pero pero que está bien Pau al final si mm, eh, enganchante en la reflexión de Robert Fernández de mis días y lo que di a, Pau si al final mm, Peter Lim que yo creo que no pero bueno mm, ahora que ya estén en la venta casi feta en descomenzar a interpretar no ya contar el proceso de venta sino interpretar la venta ¿vale? <clears throat> perdido de alguna manera si, si Peter Lim sale rana ni habrá que demar, demanar explicaciones a Cage que han tutelado el proceso de venta y decir, oiga usted, señores de la Fundación claro que sí, obviamente obviamente a pero Lim, pero amo señores de la Fundación, señores de la Generalitat, señores de Banque, señores del Valencia, usted le han venido El, el, ustedes hicieron un proceso de venta que ganó este señor y ahora este señor ha sido esto porque eh, de manera de del porqué de Juan Soler i del perquè de Soriano n'hi hauria que demanar-les a aquells qui privadament li van vendre la majoria d'accions del club però van ser accionistes privadamente No, el, que era de, de, el proceso de venta no es privado la responsabilidad política molt evidente también Sí, sí, pero el proceso de venta no es privado No, no, claro No, me refería un poco a la responsabilidad. societàries de, una mala gestió. El, el vespino, eh? porque al final mai, se una responsabilidad valencianista? Sí. També. yo vendo mis acciones como vendo vespino. está claro. Cuando haces un proceso de venta... Pero política yo, evidente Yo creo sí, que arriba hombre, claro. a este punto... No volía La estoy señalando. <laughs> Vas a hacer una reflexión... Soy eh, per. Eh, ir tranquilamente Vas a hacer una reflexión de la qual, Ara ja. eh, per la qual jo crec que mm, és molt personal i la gent no té per què estar d'acord per la meva reflexió i, i, i tinc que fer-la i la vull fer jo crec que el València se ven desgraciadament perquè els valencians no han sabut cuidar esta joia que és el València és que això és una realitat Val? i no han sabut tots fonamentalment els gestors els polítics que tiraren mà dins del València per a, per a valdre's d'ell eh, els, periodistes... els, els periodistes que a voltes en la millor intenció, intenció i el pitjor encert a voltes no m'ha petat el que tenien que apretar Eh, i, i, bueno anava sí, sí, és que ah, és no, no, no, anava a fer els aficionats que a voltes no han volgut creure alguna crítica que s'ha fet perquè era més bonic com però, jo, quan hi ha un problema jo, jo crec que tots alguns amb molta més responsabilitat que altres i quan dic periodistes jo me fico el primer eh? no, no que, vull que assenyalar a ningú però és que els problemes hi ha que aportar solucions i els periodistes no podien aportar solucions a la gestió del club veure, i a la millora del club eh, evidentment el percentatge de responsabilitat no. que pot tindre la premsa o, o l'aficionat no és el mateix a que té a que el gestor que té, o, el, el periodista que maneja però a tu quan t'arriba un moment i el Banc Europeu te diu senyor venda usted las acciones uh -huh pues eso es culpa de todos. Yo me sé culpable, ojo. Y, I, i Ara expliques la teva escrit... culpabilidad que te linkan a la publicidad. Vale. ¿Vale? Però... Eh, anem a la publi y me explica Carlos Boros la seva culpabilitat. 12 y 18, 97.7 Radio, Esports 97 nit. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto. Ayer fui a First Stop a cambiar las cuatro ruedas del coche y me regalaron 60 euros en una tarjeta Mastercard. ¿60 euros de regalo por cambiar las cuatro ruedas? Tú sí que sabes. Porque sabes de talleres, ahora en First Stop, hasta 60 euros de regalo en una tarjeta Mastercard al comprar cuatro neumáticos Bristol. Porque sabes de talleres, ven First Stop. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. Trece marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. Yo ahora que preguntarle a Carlos Bosch. Esta es la finestra musical que te siempre Carlos Bosch. ¿Qué? Salva, Swiper. Esto no te lo esperabes. No. ¿Y por qué Wii portes a... El chaval de la peca, que toda la vida ha un un se oye que... Si què No un torrao Y diga, el chaval de la peca. De coña Hice un disco de coña que era de invitación, sí. Bueno, yo el portaba del coche me agradaba. Esto es escoltar, no? chaval la peca también. No, por favor, por favor. Eh, seamos serios. El Tenis que es granoteta y se le escapa. Arturo, Arturo, en Singapur SCD está prohibido, eh? <laughs> Este no, el de antes está prohibido. El chaval de la peca, no sé, se me ocurre. ocurrido. que, para este, tío? No sé Rey, yo soy... Crec que, crec que se dedica a produir música, eh? Sí? És que ja fan, sí. és que ja fan una part, és que ja fan una part, ja se dedica, ja lo se de... monta un lo de, Correcte, lo de cantar ja és massa eh, complicat. El xaval de la peca, perquè com pots comprovar, és una cançó fresqueta, alegre, pa ballar i oblidar se dels problemes. Alegre, la venta, alegria. la venta, la venta. No, i ho fila tot així, eh? Tot, els dimarts tenim per un costat per l'altre un fil al tio. Bueno. La culpable, teua, culpable, la, per la què? Teua part culpable, de culpa. per què? Perquè jo sóc del València des de xicotet, des de xicotet, des de xicotet, des de xicotet. Eh, encara, soc, encara eres xicotet, ah, eh? Encara soc xicotet, encara, eh, però jo encara tinc que pegar l'estiró, a veure tu si el pegues, eh? Que jo encara tinc que pegar l'estiró. Eh, això, és i, una, i, això és en una altra cadena de televisió, <laughs> per estirón. Eh, I jo, clar, que vaig ser responsable, perquè jo sóc aficionat, he sigut, ara no sóc soci perquè al final eh, deixes de treure't el passe quan deixes d'anar als teus amics de futbol, perquè no té sentit estar ahí 15 anys pagant per anar, no? Però sóc accionista del València, i jo, clar, que m'he sent responsable. I com a periodista que tu, no sé, 15 anys, 17, cobrint informació de València, claro que m'he sent responsable. Sí, no, no, i, i me dol el que li passa al València Pero bueno, a mí m'han parit criat en, en una, una... Jo tinc una frase, tinc, tinc més d'una, però quan les coses van malament yo tengo una, Y a tú te l'hauré dit de una vegada. Seguro. Las cosas hay que cogerlas como vienen. Las cosas se, se, se, afronten conforme vienen. No hay que preguntar por qué vienen. venen. Això ahí, ponía no que nada por el wow. El, está el tema de la venta y hay que afrontar el tema de la venta. Ahora, una cosa es de yo yo, eh? Que ni a per ahí que va acusando de que hay que hacer negocios... Negocio es ¿eh? que hizo el que vendió las acciones que se compraron a, a 8.000 pesetas y las vendieron a 100.000, ¿eh? Que yo no tengo un duro, ¿eh? Yo no tengo un duro, porque el periodista no guanya dinés. Y el periodista que guanya dinés es porque fa cosas raras. El periodista, asalariado, trabajador por cuenta ajena, no dona para hacerse millonario. algunos dona para hacerse millonario? Si el periodista y así ni así, no. Yo no tengo un duro, eh? Y yo no de las acciones, eh? que Iñaki les ha venut, y no quiero hablar de la, de la responsabilidad política de vendérselas al moniato que va arruinar al València, però Iñaki les va vendre, eh? Estan forrats. I jo no tinc un duro, no les he venut ni les vendré, i no fa falta dir noms. Però és que al final diuen, hacer negocio, bueno, pues clar que ve a fer negoci eh, Peter Lim, si ve ara el Bayern de Múnich i dona 50 milions per André Gómez, què farà el xino? Pues vendreu. Sí, estamos locos? Pues, però ara, el problema meu serà cuando venga André Gómez y me duda a Pavón. Entonces sí que tenemos un problema. Problema, problema. Entonces sí que ah. tenemos un problema. Nosaltres és un problema i les hamburgueseries una alegría. <laughs> Entonces sí que tenim un problema. Bueno, dit això, voleu parlar alguna cosa més del tema venda o tanquem no, això? Ja jo crec que avui el que ha fet bé el president és no donar una data. No donar una data. Estic d'acord. Li ha preguntat si ve el dia de l'Elx, ha dit que, bueno, que no ho sap, que si no ves perquè la venda no estarà firmada i que vindrà el moment En la venda estigui firmada. yo creo que el se equivoca moltes voltes, Manolo, Deslizando, filtrando, que la, que aquesta la definitiva y després si esta semana no es la definitiva. No, que, que crema la gent, crema mitjans de comunicació... La gent i... està escèptica. Però La esperançada, però escèptica. vegada que s'ha posat una data va ser quan, quan Parejo quan Parejo va dir una reflexió o una frase que li va, a dir Lim. Ho va dir Parejo, ho va dir Lim, O va dir... Perdó, ho dir Nuno Guarden diners sí, però, però, clar, però, perquè va ser una conversa que va aixir allí, però ja ah, està. Però, però el club sí que, però això va el club sí que ha deslissat. Això va alimentar el club, que, Pau. Ah, però eh, eh, oficialment eh, no. ja, no. Home, no. faltaria no. això. <laughs> Però ha deslissat que, que, que ve el dia de l'Eix A veure, que n'hi ha un tifo... Pau, que n'hi ha un tifo que diu welcome. Sí, sí, no, un tifo preparat. Que hi ha un tifo preparat. És que hi ha un tifo preparat que diu welcome, si que és no, bienvenidos en anglès. Eh, Gonzalo, si no ho sabies. Dient que ells no han dit mai públicament això. Però per, per, no, per eh? privat sí. Però quan el periodista escriu o diu que el, el nuevo pues día això, es el no per inventa. lo que te, no ho inventa. No, no, claro. no, no dates perquè, sí, perquè sí. si no Eh, mira, això, va bé, al mira. final creem un, un problema. Mira, mira, eh, els últims dies, 8 de maig, parla del divendres, tenint en compte que mm. sábado i domingo no són hàbiles, no? per dir-ho d'alguna manera. A mi el divendres me diuen que seria dimarts, la venta. Ahir dilluns ja diuen que seria dimarts o dimecres, <laughs> este matí era dijous, ja de nit, diuen que és divendres i demà matí serà la setmana que ve. Conclusió, senyor president, no, no, fa usted bé... Però si és que no ficar una data... Dia, si és que va en contra seua. Jo crec que ara no importa exactament la data, vull dir, quina, quina importa És que què se passa? Quina diferència n'hi ha que siga esta setmana, que siga la setmana que ve o que siga l'altra? Eh, oh, cuidao, cuidao. A l'altra... Eh, mm, 31 mm. d'octubre expira el termini de la pròrroga que li dona Banqui al València del... del... No, I, i el 31 d'octubre... No, se, vale, se no, espera, clar. que se n'ha fent voltes, però... Un altra, segur. El 15 d'agost la fundación va a votar 17 a 2 vender mm, condicionadamente el 70% de las acciones a Peter Lim condicionadamente a que llegue un acuerdo en Meriton con Bankia hasta el 31 de octubre. Se torna a hacer una votación, una tercera. Vale, vale. No, no, pero ni habrá que nada, eh? Tú tú no has y se eh? no, pero <laughs> yo sí que, Pero perquè no pero lo que, que no canvia... Que se dice y no cambia lo que la gente, eh? lo que no cambia en ninguna de las dos ha sigut el signo de la votación. Pero no No, no, no, no, però no que ya que convocar una altre, de patronato, eh? Sí, no, no, y yo creo que... que estamos hablando, no lo mismo, no, no, eh? I haurà un No lo mismo, eh? Ya había això són saben es Formulismes que eh, han de cumplir Pero a mí son cosas ya menores Porque si faría una tercera votación Y tornaría a eixir. Bueno, pero va, ha arribar un momento en el que la venda se firme, no? Sí, pero voy a decir que eh, ya en el punto en el que La, también la operación más complicada del fútbol mundial. Mm. Porque antes ha parlat Manolo. Que se una hipoteca, o digo, ho has dit tu, sí, Gonzalo, de full, molt bé. Quan de <laughs> un documento Gonzalo? Perquè és més d'una hipoteca, que n'hi ha que redactar moltes coses, i una I coma ho canvia Bankia, tot. a Bankia fica moltes pegues, Bankia no, fica... Tampoc estem nosaltres ahir en la en negociació, agost... però veure qui posa pegues o qui no, no? És a dir, al final no serà sols una part, crec jo. Bankia va demanar unes condicions que no estaven en el contracte, Bankia, és a dir, jo no he vist el contracte, per tant no ho parlo. No, jo no t'he preguntat si has vist el contracte. Jo t'he preguntat si Bankia va ficar unes condicions que no estaven en el contracte. Bankia és a dir, va firmar un protocol d'intencions que després va canviar. Bankia li va demanar garanties personals que no ficaven en el contracte, és correcte? Sí, sí, el protocol... Bankia va ficar fa tres setmanes... No, no, jo quiero controlar que futbolista va a fichar usted. Ho va fer Bankia? Jo això no ho he escoltat, però va de Bankia. Que va a fitxar o que va a vendre? Que volia controlar els fitxatges, no? No ho he escoltat ni ho he llegit. Per volia part... No ho he llegit? Per part d'ells. Que no? Volia controlar la plusvalia en les operacions de compraventa de futbolistes. ha reconegut que va ficar i se, i se punt. Bankia diu que vol controlar el deute, sigui d'una forma o d'una altra, però normal com a principal acreedor. No, no, jo d'això no estic parlant. Jo estic parlant ah. de que Bankia va, volia ficar, un descuatro punch era controlar fichaches del Valencia ¿Cuánto se gastaba en un jugador. Yo creo que les dos par, pero Però, però, al final lo que te gastes es en el primer, deute. primer contracte inicial Han cambiado les dos parts. Sí, sí, no, no, no pero yo no estoy parado de que se canviat, eh, eh, de, el contrato inicial. Yo estoy parado que Bankia ha intentado poner piedras En, el, proceso de venta. Pero Peter Lin també va cambiar Las primeras condiciones Pero Bankia ha intentado poner piedras en el proceso de venta. No, al final dos parts, Pero no es una negociació. una vegada se queden dos soles, una se dos soles, pues jo intentaré donar-li menys Correcte. a Salva per aconseguir el mateix claro. i Salva intentarà estirarme me a mi. A mi sí que però, Però, que diu... però bueno, que arriben a un acord un dia. <laughs> Pues Correcte. perquè això és una massa llarg. Això, és una altra. Firmeu ja, xicons. Clar. Ja està bé. Sí que és cert que pel que emana de totes les parts, a hores d'ara, pel que deia abans... Eh, no de ninguna part. Carlos de les Piedras, de, de, la, de la falta de confiança que diu Saba jo, no, de, de l'espai. No jo torno a dir que la gent està en Perquè un... n'hi ha una que no eh... parla, una altra que no te la veritat i un altra que conforme li, li convé te diu una cosa i una altra. Per això et deia jo que a mi sí que em dóna l'impressió que... Que bonic és el futbol i els partits que guanya València. Sí, eh? senyor. No, no, pues, sabeu que anem a fer? Va, anem, a, anem a tancar el tema de la venda, que ja estem tots. Un any que encara no hem perdut un partit i estem així... I estem així a... per després. També tens raó, Pau. Anem a Ojo, deixar el tema de la, la qüestió és qüestió capital, eh? Vull dir, no, <laughs> vale, se la pre... se la, ara se la si no, no estaríem tota així mig però... hora parlant d'això igual tema. se ven de de València no? <laughs> va, 12 i mitja, fem la pausa que parle Carlos de Silva Vull jo saber... Que... Bernardo Silva? Sí, clar. De Bernardo Silva. 12 i mitja, fem una pausa i parlem de Bernardo Silva i de molts altres noms, fins a l'hora de la matinada. Així, a Esports 97 nit, en la 97.7 ràdio. En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto. ¿Quieres ver en directo a los mejores cortadores de jamón ibérico? No te pierdas el primer concurso de cortadores de jamón ibérico Ciudad de Valencia que tendrá lugar el sábado 25 de octubre a las 18 horas en la plaza interior del Centro Comercial Nuevo Centro. Organizado por Castro y González, con el patrocinio de Nuevo Centro y la colaboración de Diniva, Jamones Juan Gargallo, la Asociación Nacional Cortadores de Jamón y el Corte Inglés. Medios oficiales Levante el Mercantil Valenciano, Levante Televisión y la 97.7 Radio con sorteo de un jamón ibérico entre todos los asistentes. Primer concurso de cortadores de jamón ibérico Ciudad de Valencia. Sábado 25 de octubre a las 18 horas en la plaza interior del Centro Comercial Nuevo Centro. Te esperamos su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto su concesionario Peyote en Torrentisilla. y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas arte. tu snack de horno. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Sports 97 NIT. El teu equip. La teua radio. 12 i 32. Hi ha colònies que són més fortes, eh, Carlos Bosch, i hi ha colònies pues, que fan més olores d'alcohol. Cadascú, pues, eh, l'aroma té el que té. Sí, sí, sí. Eh, Cadascú té una colònia, un perfum eh, en la vida. O una de Nirvana. <laughs> Anem al Twitter, vinga, que estem preguntant a la gent si pensen que... Perquè anem a sentir a la Negredo, eh? Eh, en una respuesta que ha tingut que ha estat no, no ha ni positivo ni negativo ha estat enigmàtic <laughs> tan nas <coughs> y i, y preguntàvem la venta de Negredo i, pregu i, <laughs> si la gent pensa que Negredo va estar per la Coruña Y Pedro Hernández un no creo ha perdido seguridad y tiene miedo a golpear el balón y parla de seguridad y confianza <clears throat> Luis López dice prisas no hay si no está al 100% que debute contra el Elche la temporada es larga 3-0 i mi Pujadas diu té l'alta mèdica, per tant teòricament no hi ha cap problema per a que ho faci, deia que jugues altra cosa Samuel Gascó diu jo crec que sí però no vol llançar les campanes al vol eh... mi Pujadas parla de alta mèdica ni que fora enfermera <laughs> què te pareix? <laughs> Nacho diu, el viernes saldremos de duda. Valencia Goyanu diu, ja té l'alta, pense que podrà entrar, però ser és que jugarà uns pocs minuts, però l'Elx estarà 100% i a ganes eh, encara que pesa no n'hi ha, l'equip de gol i està Paco que és un segur, si està per a jugar que jugue, si no que no arrisque eh, Juanma, parlant de la venda preguntava algú si fer una porra de la venda eh... no, no, no, no, no, no, no. <laughs> i diu, eh, diu té que ser en este secret la data? pregunta Juanma <laughs> és molt bona eh <laughs> Donato Torres diu Eh, pense que puede estar Perfectamente en la lista Pero para debutar no me la jugaría Esperaría el partido del Elche Y diu, Sería perfecto que estiguera l'IM, Negredo marcar Y acabar líder si el Madrid li guanya el Barça. Sería un día perfecto Mira Donato Torres Como ya ha toda la composición del lloc. Miguel Perona diu, no es necesario Y és ahí, ahí a colocar el titular, no? En No, no, dic, el titular en portada. en Lima Mestalla Y el Valencia Tú te <laughs> pensabas que lo fijaría eh, eh, Gonzalo? Miguel Perona, no es necesario y es tontería forzar cuando el puesto está muy bien cubierto. Y Pipo Baraja diu, els que varen vendre les al Moniato Soto són els responsables. de algo que no va vendre, això és sentiment i de valorar. Jo eh, en ese día dia no pugui comprar eh, i eh, pero no, no he res. No, però ahí se referís a, a consellers. Bueno, consellers van fer tots negocis. Eh, això hagut. No, però però això te preguntes uns si saps més, algú uns que, que no va altres. Vaig que me, que me lia, perdona. Els que van vendre les accions al Moniato són els responsables. Sabent d'algú que no va vendre, això és sentiment i de valorar. José Antonio García Moreno. I si no va vendre accions? No va vendre les accions. I cada este. Pues, bo és... Bo és dir-ho. Tots els de més van vendre. Pues bo és dir-ho també. Declaracions del dia. Se quedeu callats. No, no, no, no, no, no, que és veritat, és veritat. I no, no Venga, haurà que dir, José Antonio García Moreno no va vendre les accions. Jo, jo, es comprà en la primera, la primera que... Ole, te dic una cosa, jo en l'ampliació de capital vas duplicar el meu nombre d'accions, eh? que te pareix. I després també. I, I encara tinc. Bueno, tenia dos i ara tinc quatre. Vull dir que bueno, però era, no, <laughs> no, les vas duplicar. En jo tenia tres i regalí una a un amic meu, a Xavi Cicuta. <laughs> No la vas vendre. Escolteu, 12.76, declaracions del dia. Eh, Rodrigo Moreno, se l'ha preguntat... A veure, la pregunta que se li fa a Rodrigo és si és descabellat pensar que el València pot anar per la Lliga. Eh, ara entrarem. Esta ha sigut la resposta del futbolista del València Club de Futbol a la pregunta és descabellat que el València... Eh, o se descabellat demanar-li ja al València que anarà per la Lliga? Sí, yo creo que, bueno, yo creo que sí que es exagerado, o sea, hay que tener las cosas claras. Eh, nosotros desde dentro del vestuario y creo que desde, desde dentro del club también eh, la idea está muy clara, la idea está, está en Europa, están en Champions, eh, todo lo que sea más allá de esto para nosotros no, no, tiene, no tiene mayor importancia. pero bueno, está claro que también eso es algo que, que se vive, la gente, el fútbol es pasión, Eh, pero bueno, yo creo que la gente también tiene que ser consciente de, de, de nuestro objetivo y tener claro que, que obviamente no, no vamos a perder la Liga este año. Diu que el València no, ha, no va lluitar a la Liga. Jo crec que a esta frase que lògicament se te la punta, és normal, però jo crec que ell parla de, en efecte, de demanar-li ara al València ja que comence a ser fem, un candidat per a la Lliga. Fem, fem la pregunta, o, o, o tant de bo puguem sí. fer la pregunta en el mes de març. Clar, si tu en el mes de a abril, a falta de 8 jornades per acabar, el València té, té la lliga a tir, Bories segur que la resposta és una altra. Sí, però és que al final tu fas una comparació de pressupostos i el València no té per què eh, ser candidat a guanyar la lliga, té que pelear-la mm. però no mirant a llarg plaç perquè quan uno mira a llarg plaç no compleix lo, el, els curs Nuestro i al final és, és guanyar al Depor després que vinga l'Elx dins de la dificultat ganar 3-0-0-3 3-0-0 dins de la dificultat a partir d'ahí ja quan se ponga ja se altres coses jo, jo crec que la gent l'aficionat del València el, que està més il·lusionat jo crec que sí que pot pensar este és el, el millor València de les últimes temporades i és veritat que aquesta temporada tu veus als grans a Madrid i Barça fonamentalment, i veus que el Barça en, ja no és així Barça tan fort que en Europa patís que, jo, jo que en la Champions... discrepe, crec que el Barça eh, en Europa s'ha relaxat els dos partits que ha fet però Luis Enrique li ha donat un sí, plus el Barça... Un equilibri total, tot el que vulguis. Tant el però, veus, però, però, però, però, Barça no de agradar Però a mi tampoc. I després veus el Madrid, mm. que, que sí que té una pegada bestial, però que fa la sensació que li falta d'equilibri a ese Real Madrid. La qual cosa, no són ese Barça i ese Madrid de fa 3 anys que eren no, inabastables, que era, que era una cosa, una botxeria. El, eh, el Barça té uns números espectaculars, però ha jugat contra mm, solteros i casaos, eh? Quan vinga sí, sí, sí, és quan, dir, sí, Messi bueno, pressiona, és a dir, sí, sí, tu, no, tu, tu vista del Barça. Tú Tu mires arribar del Barça, jo... jo conti... A veure, a veure si és l'únic que Barça i Madrid, no, no. Barça i Madrid continúes sent Barça i Madrid i fonamentalment tenen una pegada bestial, però per a mi els dos han perdut equilibri en el mig del camp, els dos han perdut equilibri. I això jo crec que a la llarga es fa un peliu més fal·libles pensant fonamentalment que en Europa els va costar més i al Barça ja se li està notant sí, jo sí, crec que el primer sí, rival fort que ha tingut el Barça se si l'ha passat València, la pedra si el València veiem que, que ha, pujat, que ha pujat el seu nivell i veiem que Barça i Madrid l'han baixat un poc això jo crec que du a pensar que mínimament s'han pogut podido igualar un poc les coses. No, la passa a no, l'Atleti no, Madrid. No, no dic que estigui guanyant, pero però, però l'Atleti Madrid jo... es tampoc és l'Atleti Madrid de l'any passat. Ja, però no, eh, no, ha perdut un feu, partit. Però el que feu l'Atleti de Madrid de guanyar la Lliga en, en 90 punts, les possibilitats del València de guanyar la Lliga <clears throat> <clears throat> no sé si passen perquè la Lliga sigui de 90 punts. No. Jo crec que Madrid per, i Barça dic... van a palmar més punts que esas, esas ligas que con 100 pues puntos Pellegrini no fue campeón. Ahí vas yo. En lligues crec... de 100 punts el València no pot competir. Ah, I de 90 lligues tampoc. De 90, tampoc. Però lligues de 80 i poquet. Jo, jo ahí... Sí. El Barça i el Madrid se n'anirien a 80 i poquet. Si el Barça i el Madrid se'n van a 80 i poquet, a 80 i pico, per ser més correctes... Anem a ajudar-la. N'hi ha que demanar-li a este València que estiga ahí. Pero no me demanar li no, i anem a preguntar, no, no, com no, Yo Manolo... Jo, jo, ja. jo ho que no, ni ha que ser... No, però que hi ha, hi ha que, que cosa és anar ahí de... Sí, soy pues, candidato, en el moment en què uno eh, es creu algo és cuando quan el error. No, no, no, Pero no, no, no, no un error también, eh? Cuidado, no a veure. Ah, que lo que, lo que ha fitxat el València no pot fitxar ningún equipo en España, eh? Pueden ficharlo es tres estos. Oye, Atlético de Madrid se ha gastado no molta pasta, eh? Estos tres, es tres estos. No mes No han Que no puedo firmar ningún mes en España. Ningún mes. Es que si chida. Es que el Villarreal fue una temporada de chapó, se clasifica para Europa y no ha gastado 20 millones en dos o tres jugadores eh? El Villarreal no dice doy un paso adelante, estoy en Europa, tres jugadores 20 millones. Ha fet y ese equip que hay passat, eh? A veure si Vieto però... dice va a ser mejor que Uche. No, no, no. El único equip que que València ha fitxat però cuidao, per això eh? mateix eh, Rodrigo que diu la Champions, la Champions és obligada sí, però, però, però, si el Madrid, però si el Madrid i el Barça se te'n van a 80 i pico punts el València en aquest xirri estarà ahí estarà ahí si el Madrid se te'n va a 100 punts mal assumpte eh, no pots Pau no arribes ahí no, però si, si és obvi és obvi però, però què vols que anem ja a trempit en set jornades 3-0 i 0-3 claro jo crec que eh, l'aspecte temporal... Ojalà el puguem traure en la jornada 37. <clears throat> L'aspecte temporal de la pregunta condiciona molt la resposta. Jo crec que a dia d'avui, sí. a, més, a més, és que jo crec... Però és dir, que, a <clears throat> part, Nuno, a... Nuno està insistint en que Ixir, el dia del Córdoba que isquen a full, el dia del Getafe isquen a full i al final això què vol dir? De que tots els partits eh, són difícils no i s'han de guanyar no digues a full, no digues a no digues a full. No digues a full. i s'han de guanyar té una connotació i una memòria sí, que no digues a full La mía full no como ya es full? pues eh, como ya la última Europa League. Ah, cambia de paraula <laughs> Paso palabra ¿Puedo contar una anécdota? de, del señora Sí. es que el señor full Día hemos ganado hemos empatado hemos eh, digamos entrenado jugado hemos jugado y después cuando la Pau de para po li dia por. Recordes? <laughs> Este tío es que es tonto, tío. Es que y a le li a po No, no, pero. però... usted por ahí, hombre. Hi una explicación A, ver, a ver, claro Le costaba... En no, no podía decir nada. Por? qué? me costava en euskera no, no eso ah, yo ah, ah, jo, jo conec molta gent d'Euskadi que pronuncia eh? crec que no te <laughs> resabore? Manolo está cuidado cuidado cuidado. no, me las palmas que me conozco vols dir que en Radio <laughs> Euskadi es Pau gasol? <coughs> dirán Pau Gasol no? pero però si ell dia sí. Moganau per què no Pau? <laughs> Què? Això és la Jo primer dia una cosa, sí, sí, sí, sí, que jo, Jo, me fa gràcia jo flipava, jo flipava. Que fa molta gràcia. No, que fa molta gràcia. jo, eh, eh, tornant al que estàvem, <clears throat> crec que l'aspecte temporal de la pregunta fa molt, i a més, és que eh, a l'inrevés... Jo crec que s'ha llevat pressió damunt. Eh? En efecte. No, no, no té res a veure... I que a l'inrevés tu imagina que ara hi si diu pues sí, anem a lluitar per la Lliga i per una d'aquelles perdin una o dues setmanes li restregarien i li recordarien la fase a Rodrigo es que a fer la resposta correcta hem de ser conscients que el València eh, ah, la derrota no. va arribar al València ves, no? què dius? Calla, calla, calla Carlos, calo, va. No, la derrota no. arribarà en un moment donat més pront o més tard en, algun, que siga més tard, algun amistós però en algun moment donat arribarà en algun amistós Folgado hem d'estar preparats també per això eh? tu creus que no, no. es bé però espereu Folgado no, a veure si, no si ell considera que hi potencial per en un moment determinat de la temporada, evidentment aprofitant un baixo de Madrid i Barça, si considera que l'equip lluita per la Lliga, perquè no pot ir tranquil·lament, mira, encara mira. que pergues un partit de les dues setmanes. Si, ha, si algo... dir el que veritablement creus o penses. Si algun jugador en València va guanyar títol l'any passat va ser Rodrigo. I si ell opta per este camí, hi haurà que Feligas que ja guanyarà títols. No, però sí, o no, no però és si una jo no estic de... en contra de Rodrigo, jo crec que avui el que ha fet és llevar-se pressió quan, quan discursos oficials veiem que no... Que el Benfica tenia que guanyar la Lliga, sí. y, estén de acuerdo y, en su discurso oficial Es que entonces estén comprando yo, claro, no su pues yo no yo, entonces, yo, yo es lo ah, establert no, de acuerdo en la prudencia estic d'acord no. en la prudencia. no, Luis Enrique una cosa es la y otra cosa es la roda de prensa Luis Enrique te a Messi Te a Neymar a Messi que ya presiona con diu Pau Fuster Te a Messi te a <laughs> Neymar Ficha Luis Suárez pues Guayana llega así Y no, dice no, no, el favorito de Atlético Madrid Home, no me vas a comparar. D'on ve el Barça y d'on venía el Valencia. ¿No me eh? vas a comparar? Que, que, entonces tú compras el discurso de prudencia de Luis Enrique cuando dice no, no, que el favorito no, es el Atlético Madrid. Yo a Luis Enrique no le compre res porque no tiene constancia de que me venga res. Yo, estoy, yo, yo, yo, est estic dient que, que per a el discurso de Rodrigo he trellat. Bueno, he trellat per prudent. Sí, i que al revés La prudència és trellat. al l'inrevés, si el xaval diu Pues sí, al, se me puede manar ya a lluitar per la Lliga. Que li estarien dient a Rodrigo, s'ha sobrat, tens fum molts alts, en València... En si Rodrigo pensa partits, que bueno, se pot lluitar... Bueno, igual això li ho diries tu, jo no li ho diria. Claro. Avui no li ho diria. No, ja, jo tampoc li ho diria. Pues entonces... Però a voltes, a, a voltes, moltes voltes, discu no discutir una persona no significa que li dones la raó, significa que no tens ganes de soroll. I a lo millor, el evitar soroll al voltant del València, a lo millor la València li va molt bé. Que al València no estiga ara mateix com va passar en el 2004, que no siga un equip que conte en les apostes, en les traveses Mira, jo, jo crec que el València li va bé. I jo crec que avui Rodrigo ha, ha agarrat com si fos una ràdio i ha baixat el volum, ha evitat soroll. Al València sí, li, va bé, li va bé que no se parle d'ell, és total, totalment d'acord. Però jo mm, detecte la possibilitat de que el València, quan falten dos mesos per a la Lliga, ja li portem 15 o 30 punts... És que igual canvia el discurs. 15 o 30 punts al quint, i te tires una... O, i te Pensava que anés a dir 15 punts al Barça, jo dic, caram. Oh, si el Barça és el 15 és un problema d'ell. No, <laughs> el que vull dir, el que vull dir jo, a veure si mos quedem sense dos mesos de competició perquè no pots eh, aspirar a la Lliga. No, però aquest problema no n'hi ha perquè precisament si tu veus eh, la, la I, forma d'actuar no, de Nuno, Nuno, Nuno precisament no és un home sí. que siga carent d'ambició. I acabe en que, i acabe en que te sepa a poco meterte en la Champions. Això ho dirà el temps però el més important que el discurs exterior és l'interior. Això ho dirà, algú, i, i, I, i, i, este, no i este cada setmana me recordava un, una anècdota de, de quan ell estava al el Rio Ave i es exigia jugadors guanyar-li a l'Oporto i es empatà l'Oporto en, el, en el minut 90 o 89 a 2 i ell va entrar cabrejat i diu, és es que ja que guanyar l'Oporto no, és que somos el Rio Ave, que no, pues jo preferís que això, claro. que dins, és dir, dins es creguen que poden guanyar tots els partits. Todos perquè si no te no vas a aconseguir res. Todos dins, no en els micros. Todos preferimos eso que només que salgan me diga que con el gigante dormido. Això o sea, ho tenim clar. Home, claro. Y el hemos, claro. el hemos empatado mejorar crecer. 12 i 46, última pausa per a la publicitat i tornem per a tancar el debat així esta nit en Esports 97 i la 97.7 Radio. a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes más toda la temporada. Canal Plus. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. En Valemoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo Díaz y Avenida General Avilés 46. Si te agrada el sport esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. en discussió futbolera, que ja també tenien, ens havien arrencat però social barra econòmic, però hem derivat en lo futbolero, que jo crec que és el que més agrada a tots, i per això estem eh, tots ja exaltats i xillamos i, i, i diguem-ho tot. Eh, a parlat Negredo, bueno, a parlat Negredo, sí, a parlat Negredo, en l'acte on ha estat de València d'Esprada, ja ha estat enigmàtic, eh, possiblement també com a conseqüència de les conyes que estaven fent entre els jugadors, eh, ella eh, volgut continuar per aquest camí, Y a pregunta del presentador del acte de Manolo Masso, si nada va a estar en Coruña a respuesta. Vas a jugar en Coruña. Paso palabra. Ah, vale, <laughs> perfecto. ¿Qué pensé que era par de la coña, que, yo que... la pregunta igual no la esperaba. no se pregunte. Yo no creo que esperaréis esa pregunta, sobre todo porque no va a compareixer davant dels de comunicación. I després, en els moments eh, en els que un vol i li costa per a tornar, és a dir, el millor és deixar-li tranquil·litat i que torne quan estiga perquè estarà al 100%. Ell és el que més se coneix, tu el veus entrenar i ell és el primer que te diu de que Mm, que no ha el nivell d'intensitat necessari per a competir. És que jo crec que la per intensitat tant, és la clau. Per què tenim que posar-li preses? Però és que a més, ell és el primer que sap que eh, no val... Con... Ell és el primer no, que no vol estar... No valen tornar, però és que eh, ara, en el nivell que està mostrant Alcácer i Rodrigo, eh, a Negredo no li val tornar. Per exemple, Negredo tornar ara i demostrar que quede molt palès que no està en el ritme de competició i que isca i que n'hi hagi li va molta fer més mal que bé exacte <clears throat> li va fer més no, mal que ve no, però, però fins i tot no anímicament per a d'ell sí, sí, sí, evidentment Vull dir, ella de tornar quan estiga no al 100% perquè és impossible després de 3 mesos de lesió i de falta de ritme de competició però quan estiga més quan, a prop possible quan, de poder donar un rendiment quan adequat. posa la cama al 100% Exacte. sense por a Negredo, a Negredo li han dit en el València no t'hemos fitxat perquè que en, en contra de Madrid no t'hemos fitxat perquè que en Coruña ni te hemos fichado para que juegues contra el Elche si es el día de Dim. Te hemos fichado para que estés mucho tiempo claro. marcando muchos goles. Así es que fes el favor de recuperarte ve, y cuando estigues, ve, tornes a jugar Porque el propio futbolista havia entrat en esa dinàmica de... ansiedad. no? Ansietat i d'estrès, i a mi l'ansietat és, sí. millor paraula, ¿vale? Sí. Mm. Però al futbolista li ha dit, este usted tranquilo, a veure, Esteu tranquilo i recuperar-se en condicions. Jo crec que el I ho ha fet perquè no paten tot el cap de setmana. Jo crec que el futbolista és home que tinga un puntet d'ansietat veient com... Clar, com els eh, altres no paren. Com, li, com li, li, li han passat estos dos per davant de moment. Eh, perquè és que Paco Alcácer... Eh, jo no crec ara, que... Ara, jo, jo ahir ara veure qui va Paco Alcácer. Perquè, de... per, perquè ell encara no ha pogut competir, no li ha pogut passar ningú per davant. Però, veure, però, que estiguen però, No, no, Pau, però, una cosa... Quan sí, però, bé... els missatges de, de l'entrenador, i de fet, és dir, ja ha passat eh, en que Rodrigo de moment ja, està, ja, ja juga per una banda o sigui, en, en la selecció el partit del debut de Paco Alcácer com a titular així contra Macedònia Paco jugava per l'esquerre o sigui, és que al final quan Nuno, que de moment els missatges que diu ahir dins es creuen els jugadors perquè o fan arguments, diu que poden jugar els tres doncs anem a esperar a, a, a veure-ho tu, tu acabes de veure aquesta opció d'Alcácer si en l'esquerra si veu un, Alcácer el, el dia de Macedònia va jugar molt bé per ahir. Si no digui que no, però vull dir, tu veus si Isaac vale, Alcácer en l'esquerra bueno, pensant en que ell vaig a... No, és que tinc la tendència d'anar cap al centre deixant-li tota pot... la banda a Gallà. Oi, que Negre també pot jugar per banda. Al final, per a mi, però... és a està demostrant Paco que és un jugador superassociatiu mm. i té Això sí. una visió de joc... Això de, sí. De, de, és a deia millors que, jugadors deia que no vaig ser molt efectius fora del seu lloc i ahir estem veient no són assistències de, del regales sinó de visió la de Bernat no? Val? exemple és a dir no, ah, anem a esperar no, però no, eh, eh, eh, eh a veure eh, el pitjor Nuno, era no tindre davanters i tindre soles a poco com passar l'any passat Nuno, a postiga Nuno, Ahí, ahir, sí que estaven fotuts Nuno quan has començat la temporada i li se preguntava per aquest tema no, crec que utilitzar la paraula, paraula equilibri Y el otro día el club le fa una entrevista mm, que la va a techar el club con el código del uno, las mm, claves del mm, uno, llámalo como te dé la gana. Y uno de los <laughs> códigos, una de las claves, tornaba a ser equilibrio. Uno torna a, hablar de equilibrio. No sé cómo se fa el equilibrio cuando Tensa Rodrigo, a Paco y a Negredo. Pero a yo, me no opine lo que mandó tinc Claro clar que con o sin equilibrio, se tendrá que ser con equilibrio, bolenchuar a Negredo, a Paco y a Rodrigo. Y digo una cosa, ojo, que Rodrigo es davanter, pero en el Valencia no está chuando de davanter, ¿eh? El Valencia está chuando en banda. O sea, a quien hay que el puesto es a Negredo y todos los, todas las papeletas apuntan a, al, puesto de Piatti que hay ni a altaes pero ese puesto. está Rodrigo de Paul, está Carles Gil, no sé qué, no sé cuántos, y al final sí se pot tocar amb això Negredo. Si acaba Negredo més a izquierda, o acaba más Paquito Van Basten... intercanviar-se. No ho sé, pero Negredo también ha jugat ahí, pero que van a jugar molts partits, Pero tinc clar. Però de totes maneres, ara, jo crec que en, això, en, en un primer moment yo creo que el problema no, moment, no va a plantecharse porque yo creo que la, la, la inclusión de Negredo va a ser progresiva, Alcácer Cáceres claro. estarà de titular i a més, eh, en un esforç, fixeu, el Càcer, com sap que li demana un esforç també físic important... Ho, dius, ho ha dit més d'una vegada. És, és un dels canvis que sempre fan uno, perquè sap que li demana, i, i a banda de que li demana, és que Paco ho fa. Damunt eh, respon, correcte. Exacte, fa molt de treball. Aleshores, ha, ha sigut un dels canvis en funció del partit eh, no ha aprofitat per a o bé protegir-se o bé eh, fer una variació tàctica col·locant a Rodrigo de davanter i deixant la banda, jo, però ara el, el, jo crec que la inclusió natural de Negredo seria eh, la titularidad al Cácer que jugara 60 Mira, si 65, dia... Y que Negredo ganara anara entre de mitja hora a mitja plan del, del Bosque, que a Casillas le hacen la transición dulce y a otros le dan la patada en el culo y encima se lo aplauden. Pero això, la, bueno, como aparega Negredo, Pero así estem parlant todos a tope que pasa. ese es el debate. Ojo, que el señor Potato, ojo que el señor Potato fica tres días a, Al a, ya digo Costa Chunch, ¿eh? Mm. Negredo y Alcácer casan más de lo que parece. Pero si Cuidado, tú tienes ¿eh? dos Chunch, habrías de cambiar Chuan, el sistema en 4-4-2. 4-4-2. Claro. Sí, però, Joan, 4, però, 4. però Rodrigo pot jugar per la dreta. Sí, però això vol dir, que lleves, això vol dir que lleves un dels tres en el mig del camp. Va, o André, o Parejo, o Javi Fuego. Acabarà un 4-4-3. Claro. O, o, o col·loques a André... no cap. O col·loques... No o col·loques 3-3? No. Ah, sí. O, o jugues en 4-4-2, però col·loques a André caiguent a banda esquerra. I saben <laughs> que acabaran anant cap al mig deixant-li tota la banda allà. Aquesta seria l'alternativa, dic jo. Mira, ara, ara, ara, ara m'acabes de recordar la meva joventut. Quin jugador va dir jo estic acostumat a jugar en un 4-4-3? En un 4-4-3, és un 4-3-3. És voraç. Se'n recordeu què ho va dir? No, no, no va ser? En la seva primera pretemporada en el València amb Miguel Ángel Angulo. Ah, és voraç, acabaran xuant. Els tres del mig Se vas a tocar mentre te funcionen. I ojo, hi ha que pensar una cosa. Si Paco està com està si Paco està com està i Negredo recupera el seu nivell, que Negredo és un tor de jugador, eh? Mm. Sí. Folgado, que te ves molt callat. No, jo no veig els tres tampoc, Junts. A mi me costa, jo no dic que no vaig estar perquè això és el Bruno. me costa Ni en un 4-4-2. Evidentment, Cáceres i Negredo són totalment compatibles en un 4-4-2. Perfecte. Ahí cauria, evidentment, eh, Rodrigo. Però jo 4-3-3, els tres l'hora i de titulars, jo no no els veig. És que fins i tot sabedor com és Nuno de... A que Negredo pot actuar en un moment determinat una banda? Correcte, sí. clar que sí. I és que un, un és, un donat, és un futbolista. I que en un moment donat com a solució un partit de poden jugar este, sí. Però, Però jo el, clar, que no, el que no veig és sabedor de que Nuno no deixa, i crec que tots coincidim, ni un sols detall a l'atzar, a mi que eh, d'entrada Nuno planteja un partit a mi ser 4-3-3 sense davanters en la banqueta mm, encara que no siga per no tindre recanvis me costa veure-ho en tot cas jo crec que això hasta que no passi un mes Ese problema en uno no lo va a tindre. A mí la impressió, vamos a ver, el, el, que, el, Negredo, que, ya, el que ja contàrem el mateix divendres... Negredo le va que... costar un mes entrar per a estar, crec, claro. 100% per a competir no Ell i, després, i després a poc a, a poc que passi ese mes que ja estem clavant-nos en mitjan del mes de novembre, sí, novembre tal, sí. Després arriba la Copa, que esperem que siga un recorregut llarg. també, I també l'anem a guanyar. I en gener necessites a tope, i ahí no vas a tindre problema, és, perquè tindràs en Liga uns i en Copa altres. de recordar que tenim una aposta pendent en, en, en la gent. He guanyat si gent, alguna? No, no, no, encara, encara no has perdut cap, però les, les perdràs. Eh, lo de la gent, si vol títol o Això Champions. Això n'hi ha que muntar-la, n'hi ha que muntar-la, és de veres. Les dues coses. Home, si, si poden ser les dos, les dos. Gonzalo, però... anem a guanyar la Copa, això ho tenim clar. Si però, triar... però la pregunta és una altra. Una altra vegada, ah, és la, la pregunta és tots els anys. De, sí, de tota la... No, no, Champions... l'any passat assegura que no va així. <laughs> Però bueno... l'any passat no, vale, Manolo, t'assegura que no va així. Bueno, vull dir, si jo més vell, sí, título Champions, jo te conteste, títol. Jo Champions, en Wine Champions. Yo Champions, sí, tol. Yo Champions. Sí, Eh, paso palabra. Pensé, que ha flipado en el que, ¿Ah, sí? en el que heu contat de, de Otamendi, lo del avió de tornar a casa. Sí, ell tenia l'oportunitat d'haver-se quedat allà a dormir sí, i sí. agafar un avió l'endemà. Però dona compte que el Barça li ha passat un jet privat a Mascherano. Ja. Sí, si no t'he que no, ja s'ha aprofitat, sí, però, però m'agrada. Un dia contaré una cosa de Mascherano. Otamendi, Otamendi té ¿Eh? pinta de tornar i, i semblar-li a Ayala. Se'n recordeu quan tornaven a Ayala i Aymar? Ayala el mateix dia de tornar ja estava entrenant i Aymar encara tardava 3 o 4 dies perquè que estava marejat. O també han dit que pinta de a la primera. Un respeto con Pablito Aymar. Després de selecció Aymar no se arrima. Un respeto con Pablito Aymar. Un periodista argentí que li preguntaven i la resposta va ser molt gràfica, va faltar-se per això, recordem, quan eh, estava en Radio